Andalusam Sljedeća tematika koju navodi imam e, Osman Ismail Sabuni, a to je vjerovanje u proživljenje i ono što će biti na sudnjem danu, pa je to spomenuo, samo je to preletio, bez šerijskih tekstova. Znači. Jako brzo je to završio. Pa kaže, wa yu'minu ahlu, ahlu dini wa sunnah bil ba'thi ba'd al maut yawm Kaže, vjeruju sljedbenici vjere i sunneta u proživljenje nakon smrti na sudnjem danu. Wa bi kulli ma akhbara Allahu subhanahu. I u svemu ono što obavijestuje Allah subhanahu wa ta'ala. Min ahvali zalika al-yawm haq Kaže, od stanja koja će se dešavati toga dana, sunji dana. Wa ihtilafi ahvali libad. Eh, i razlike stanja ljudi eh, fihi wal halak koje će biti na sudnjem danu fima jervune وَيَلْقُونَ هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمْ حَائِلُ u tom strašnom danu ono što je preneseno da će se desiti. Min ahdil kutubil e, eh, eiman o šemal, od toga kaže da će se uzmati, da se knjige, djela u kojima su zapisana naša djela, znači knjiga u kojima je zapisana naša djela, da se uzma desnom rukom, lijevom rukom, voli džabete, e, mesali, odgovaranje na pitanje, ili asajli zelazili, obelabili, kaže od ostalih stvari e, u kojima ima musibeta, zemljotresa i fitne koje, koje na obećana da će desiti na sudnjem danu, Eh, fi zalika al azim, u tom velikom danu, u mehamil ha'il, u tom strašnom stanju, mine sirati, on mizan od sirata, prelaska preko sirata, mizana vaganja dijela, nešri suhuf dijeljenja suhufa, fiha uh, methaqilu uh, znači u kojima će biti zapisano i najmanji detalji što su urađeni, mine hajru vašeru od zla i dobra, i E, i drugi stvari. Ovdje, znači, skratio je priču. I zaista ima smisla da je skratio. Uglavnom, znači, e, sekte koje su skrenule od Akida po ovom pitanju se ne razilaze sa Ehlu Ono što se desna sudnji dan. Jer kažu ono što se dešava sudnji dan, kažu uglavnom se Uh, osim određenim stvarima, viđenja lađe, šanu i stvari koje, smo navodili. Kaže, glavnom, to je, znači mi ne znamo osim što smo obaviš od poslanika sa selem, uh, tako će biti, tako prihvatamo i tako to su ga i bijat, tako to tumače šari maturidije. Znači tako se ne razilazi u ovim osnovnim stvarima koje su obavišene da se desna sunjim danom. Uh, sljedeća stvar koju on obrađuje, a to je šefatu rasul. Znači, poslanik se znači šefat. ahlu bi rasul li eh, muzni bi ahli i kaže vjeruju e, sljedbenici vjere suneta, kaže e, da će e, poslanik sada činiti šefat, li muzni bi ehli tevhid onim grešnicama od ehli tevhida misli se oni koji čini veliki grijeh oko toga je veliko razilaženje najveće razilaženje oko šefate je šefat onima koji su činili velike grijehe morteki bil kebair Kema warede bihi haber sahih, kao što je došlo kaže u hadisu, an rasulullah sallallahu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je ovdje naveo hadis Abu Said ibn Hamdan u, u rivajetu od, od od Enesa, uh, ani nebi da je poslanik sallallahu alejhi rekao šefati lehli kebair min ummeti. Moj šefat je za ehli kebair, za one koji činili velike grijehe od moga umeta. Međutim, ovaj, ovaj hadis ima u sebi određene slabosti ima određene slabosti, preče je bilo eh, da navede rivajete koji su vjerodostojni, znači mada je to potvrđeno jel, da će poslanik sada činiti onima koji su veliki griješnici, ali ova rivajet koji je naveo koji bilježi Tirmizi <clears throat> i Hakim i Bejheki, u njemu ima slabosti i Mađe, u njima je slabost, pa je bolje da ga, da ga nije spomenuo. Znači, ovo je potvrđena stvar u mnogim vjerodostojnim hadisima. Od Abdullah Nomera, radi Allah, se prenosi također, e, preskačemo ovdje rivajete, da je Allah poslanik rekao hujir to bedne šefati, u abejne en šatru ummeti, e, en pardon, šatru ummeti džene, kaže, e, dat mi je izbor između toga da činim šefat i da uđe pola moga umeta u džennet. فاخترت شفاء كاجي ايزابيل اصلا لانها اعم يرسن كاجي ير كاجي تو شفاء činjenje شفاء kaže e, bit će više od nje koristi i one, e, i opšte prirode. Eter, e, pardon, mu'minine, muttaqine, la, la, muznibine, mutelevithine Kaže, vi mislite da je to za mu'mine mutakije, ne kaže, nego je to za muznibine, one koji griješi, oni koji su uprljani, koji su grešnici uprljani sa grijesima. I bilježi ga ima Ahmed i Ibn Mađe. E, uglavnom, na ovom mjestu bilo preče da, da spomene hadise u Bahari muslimu o ovoj temi. Tak, onda navodi također vati Ebu Tahira ibn Huzeime, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, koji je došao ja Rasulullah, mene sad u nas biše fatio onaj e, poznati vjerodostojni hadis, koji bilježi, e, bilježi ga e, Buharija u svome sahihu. E, kaže, upitan je Allahu poslanik sallallahu alaihi selem, pitao ga je Buhureire, o Allahu poslaniće, koji je najsrećniji čovjek sa tvojim šefatom na sudnjem danu? Pa je mu rekao, poslanik se kaže, leka zanentu en la eluni an hadel hadis ehadun, ehadun awala minke. Kaže, mislio sam svakako da me neće, neće me pitati o tom hadisu, niko prije tebe. Lem, eh, lemma re'eitu min ala Kada sam vidio koliko tebe interesu zanimaju hadisi. I ovo je tačno, znači, Ebu Hurere je se družio sa Allahom poslanikom sa salam samo tri godine, a prenio je onoliko hadisa, preko 5000 hadisa. Kako uspio za te tri godine prenio toliko hadisa zato što je se družio s poslanikom sa nimao šta dede, nimao do čega da živi, spavao je u mešidu, non stop je bio, bio s poslanikom i sve što je čuo prenosio je dovio poslanik sallallahu selem za njeg da mu se poveća, da mu, se poveća hivs, poslije toga nije ništa zaboravljao, a onda je prenosio i nešto što, druge stvari koje je čuo drugi ashaba. Musa Sahabi, takozvani, prenosio drugi ashaba i zato je Ebu Horeira došao, jel, e, sa, e, e, došao kao ravija koji je prenio najviše hadisa, duplo više nego ona koji je nakon njega drugi po pa mu je odgovorio poslanik sam sanim na da nas i bi šefati on kaže najsretniji čovjek sa mojim šefatom na sudnjem danu je men kale la ilaha indala Hali min qibeli nefsihi kaže ko kaže la ilaha iskreno min qibeli nefsihi E, od samog sebe, da kažem, znači iskreno od sebe. E, uglavnom ovaj dodatak ovdje me kibile nefsi, to, e, znači, to što je spomenuo ovdje, znači to nije, to nije znači, potvrđeno u hadisu na takav način, uglavnom da ne duljim od toga, znači osnovna hadisa je potvrđena, samo ovaj zadnji dio. Pa onda spominje vjerovanje u haudu, wa keuther, wa ahlu džene, wa ahlu nar, spominje vjerovanje u Haud izvor i u Kelfer, koji će imati na sudnje danu, e, onda stanovnike dženeta, stanovnika vatri, kaže yu'minuna bil haudi wal kathari wa idkhal al fariq min al min wahidin janna bi ghairi hisab vjeruju znači uh, ko vjeruje znači uh, selefovog vjeruju u izvor koji će imati na, na, na hiretu na sunnjem danu kausar također koji će biti dat poslanik sam sadem vojthalu ferihlim vahidin i kaže da će skupina od muvehida ući u dženet bi gajri hisavi, bez polaganja računa. Ehm, ehm, muhasebete feriqi minhum, da će biti polagat račun skupina od njih, hisabe, nesire, lagan račun, vojthalu, halu da će ući u džennet, bi gajri su e, njemasom, bez toga da će neko zlo zadesiti, o adabin, jelhakom, da da kazna neka e, da budu kažnjeni. U edhalu feriqen min mudni bihim također uvođene skupine od onih koji su bili grešnici u vatru. Suma i ataqahum. Tome i atakuhum, kaže, a zatim e, njihovo oslobađanje iz vatre, hrađuh minha, da će biti izvađeni iz vatre u ilhaku, u e, e, bi ihvanih meledine sebe kuhum ila džene. Zatim će biti izvađeni vatre i e, biti pridruženi onim koji su prije njih ušli u dženet. Wala yuhal wala yuhalladun neće biti vješno u vatre. Amma al fe fa innahum fiha juhalladune fiha, pardon, vola jahruđen minha ebeda, on će vječno biti u njoj i neće iz nje izaći, vola jetrukullahu fiha min, min osati ahli imani ehada, i Allah Žešanuhu neće ostaviti u vatri džehennemskoj od griješnika koji su umrli na imanu, znači na tevhidu, nikoga. Kad tada će e, izaći iz iz džehennema biti vraćen u džennet. Ovo je znači akida ehlu ovo vrlo, bitna stvar. E, samo sa ovim se može razumjeti ono što je došlo, znači ispravno razumjeti što je došlo, mnoštvo šarijaskih tekstova, e, prijetnja kao kazna za određene grijehe ko radi. Ako ovu, ovu stvar čovjek ne razumije, znači imamo čovjek koji na imanu, na tevhidu, e, vjernik i uradi određeni grijeh, sad došla strašna prijetnja da, da, da će imati kaznu u džehennemu. I ako pogrešno razumije ove šerijeske tekstove za određene te grijehe, može razumjeti, i tako mnogi razumiju pogrešno, da u stvari ako bude radio te grijehe, da će biti u džehennemu, nikad neće izaći iz džehennama. Što je veliki džehl u razumijevanju ovih šerijskih tekstova. Znači, ispravno je to da osoba koja je na imanu, na tevhidi umre tako, bez obzira na kojim grijehu umrla, e, i bude kažnjena džehennemskom vatrom, kad tad će izaći iz džehennama, bit će vraćena u i ovo je akida ehle sunne za razliku drugi sekti koji drugačije to tumače. Zatim govori o viđenju e, mu'mina svoga gospodara na ahiretu. Ješedu ahli sunne, kaže svjedoči e, sljedbenici suneta, enel mu'minina i ravne rabbehum te baraka wa ta'ala Da će mu'mini vidjeti svoga gospodara e, te ta'ala svojim očima jenzurune ilaihi, gledat će u njega. Ala ma verede bihle haber sarije, onako kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, an Resulaj sallallahu sallam fi qavlihi teravne rabbekum. U hadisu u kojem kaže, poslanik sallam kaže, vi ćete vidjeti vaše gospodara, kema teravne kamera lejlet il kao što vidite mjesec, kao što vidite mjesec, znači eh, kada je noć, eh, noć kada je pun mjesec. Uh, hadis, uh, spomenuli smo ga da, da ga bolježi Buharije muslim. Pa kaže, o tešbihu, waka li ru'jeti, bi ru'je la li, li mer'i bil mer'i. والأخبار برواية في رؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها spominje da on da ove hadise koji su spomenuti o, o viđenju Alšanu kaže da on spomenuo u knjizi znači o kojoj smo već govorili da ona ta knjiga nije sačuvana e, kaže u ovom hadisu je došlo poređenje kao što, gledamo, znači u vedroj noći gledamo pun mjesec, dakle, tako ćemo vidjeti, e, vidjeći našeg gospodara. Što jasno se razumije, znači da ćemo vidjeti gospodara na, sudnjem danu. E, malo prije da neko kaže, pa dobro, ne znam šta je ovdje čudno, šta je, znači imamo, znači imamo sekte koji su ovo zanegirali, to smo već spominjali. Zanegirali su viđenje na sudnjem danu iz razloga E, iz razloga tog što znači, e, ako potvrdi da ćemo vidjeti što znači potvrđujemo da jedno mjesto potvrđujemo jednu stranu. Kaže Allah nije ograničen stranu niti mjestom, pa su onda zanegirali ovaj, ovaj hadis i e, ovo što je došlo u vjerodostojnim hadisima, zasnovana na tome da oni u stvari hoće jel, da uzvise Allaha Đelešanu time što ga neće, što ga neće ograničiti nekim vremenom i mjestom, pa su odbili ovaj hadis. Andalusam Andalusam Andalusam